Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը մակում խոսել է Հայաստանի եւ Արցախի հետ սահմանին Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործությունների մասին։ ԵԱՀԿ խորհրդանական վիայժողովի նախագահը կայցելի Ադրբեջան։ Վերին շնչառական ուղիների սուր վարակի ճիվանդությունների հետ կապված շտապօգնության կանչերի թիվը չի մեծացել։ Աղավնոյում կառուցվող 50 առանձնատների կեսն արդեն շահագործվել է։ Խնոշինակում խաղաղագործության համար լավ պայմաններ կան։ Հայաստանի հանրային խորհուրդը հայտարարություն է տարածել։ Հայաստանը պետք է իր տնտեսությունը Թուրքիայից վերակողմնորոշի դեպի Իրան։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյան հունվարի 20-ի շնորհավորական ուղերձ է հղել դատական համակարգի աշխատողի օրվա արթիվ։ Ուղերձում ասված է. «Դատական համակարգի հարգելի աշխատակիցներ եւ վետերաններ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամի իմանունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի դատական համակարգի աշխատողի օրվա արթիվ։ Կայացած ու լիարժեք գործող դատական մարմինները քաղաքացիական հասարակության կարևոր ձեռքբերումներից են, որոնք կոչված ստիպված են ապահովելու երկրում իրավունքի գերակայությունը, օրենքի արժեվ բոլորի հավասարությունը, պաշտպանելու պետության եւ քաղաքացիների շահերը, մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, եւ հատկապես մեր պետության կյանքում, որն արդեն 25 տարի է ընթանում է ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման ու զարգացման ճանապարհով, չափազանց մեծ է դատական համակարգի որպես իշխանության հիմնական ճյուղերից մեկի դերակատարությունը։ Ուզում եմ վստահ լինել, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը մեծագույն պատասխանատվության եւ հայրենիքին նվիրվածության զգացումով է իրականացնում իր առաքելությունը եւ այսուհետ էլ կանի հնարավորը առաջադրված խնդիրները պատշաճ մակարդակով լուծելու համար։ Ձեր ամենօրյա արհեստավարժ ու անաչար աշխատանքի արդյունքում է նաև ձևավորվում մեր ժողովրդի վստահությունը արդարության, պաշտպանության, նրա հաղթանակի եւ ընդհանուր արմամբ իշխանությունների գործունեության հանդեպ։ Մենք կշարունակենք ուշադրության կենտրոնում պահել ձեր աշխատանքային ու սոցիալական պայմանների բարելավման գործընթացը՝ ի նպաստ դատական համակարգի շարունակական կատարելագործման ու զարգացման։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն ու մեծագույն հաջողություններ ձեր կարևոր ու պատասխանատու աշխատանքում։ Դատական համակարգի աշխատողի օրվա կապակցությամբ Բակո Սահակյանը ստորագրել է կարգադրություն, համաձայն որի բարեխիղճ ու արդյունավետ աշխատանքի համար համակարգի մի խումբ ներկայացիչներ ապարգևատրվել են արժեքավոր նվերներով։ Այսօր Կրկժանի ազատագրման օրն է։ 1991 թվականի հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղյան ստորաբաժանումները ձեռնամուխ եղան ադրբեջանական ռազմական հենակետի ոչնչացմանը եւ հաշված ժամերի ընթացքում ճշնամուն դուրս բղեցին զբաղեցրած դիրքերից։ Այդ հրաշունչ օրերին մեր տունն ու օջախն էինք պաշտպանում, գնալու ուրիշ տեղ չունեինք, ասաց թաղապետ Վլադիմիր Մուսայելյանը։ Ազարիները շատ էին, բայց մինը մուք դիմակայեցինք իրանց։ Դեկտեմբերի 28-ին հարձակվեցին, մուք այդ օրը ազատագրեցին Կրկժանը։ Բայց 3 օրից հետո նոր վերցրեցին։ 23 օր հետո ամսի 20-ին ազատագրեցինք։ Եվ այստեղ 20 զոհ տվեցին։ Մանուրը նրա մասնակիցները հավաքվում եւ վերհիշում են մարտական օրերը։ Ավանդույթը չխախտվեց եւ այսօր։ Այստեղ էին հավաքվել թաղամասի ազատամարտիկները, իսկ անցյալը վերհիշելու համար այսօր այստեղ հանդիսավորության բացվեց թաղամասից Արցախյան ազատամարտում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձան։ Մեր ազատամարտիկներն այսօր էլ պատրաստ են մեկնել առաջնագից ոգեշնչելու մեր զինվորներին։ Իր խոսքում նշեց Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Այսպիսի միջոցառումները եւս մեկ արդին որպես մեր ազատ ամենիկները հավաքվեն, հիշեն իրենց անցած ճանապարհը եւ մտածեն նաեւ այսօրվա իրավիճակի մասին։ Մենք գիտենք բոլորս որ առաջի գծում հակառակորդը միշտ լարված է բաղամ իրավիճակը եւ մեր ազատ ամարտիկները միշտ զգոնությամբ հիշում են այդ ամենը եւ սա համախմբում է նաեւ նոր ուժ տալիս մեր ազատ ամարտիկներին անհրաժեշտության դեպքում այցելել առաջի դիրքեր իհարկե նաեւ ոգեշնչել մեր զինվորներին Նշենք, որ 1991 թվականին Կրգժանն ադրբեջանցիների կողմից վերերացվել Կրակագետի եւ բարբերաբար հրետակոծվում էր Ստեփանակերտը։ 2015 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում եւ Արցախի պաշտպանության բանակում գրանցվել է զինվորական ծառայություն անցնելու հետ կապված 57 մա։ Այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոխոստակ Արծրուն Հովանեսյանը։ Հաշվի առնելով դաշտում հնչող տարատեսակ թվերը, երբեմն դրանց հանիրավի շահարկումը, որոշեցինք ներկայացնել զինված ուժերում 2015 թվականին գրանցված մահերը ըստ պատճառների։ Տվյալներ Տվյալները ամփոփված են հաշվի առնելով նաև քննության գործընթացները, հստակ որակումները եւ այլն։ 2015 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում եւ Արցախի պաշտպանության բանակում գրանցվել է զինվորական ծառայություն անցնելու հետ կապված 57 մահ, որոնց հիմնական պատճառներն են հակարակորթի կողմից շփման գծում սպանությունները, դիպուկահարների կրակոցներ, դիվերսիոն եւ այլ գործողություններ 38 մահ, ավտովթար 2, հիվանդություն 2, սպանություն 1, ինքնասպանություն եւ ինքնասպանության հասցնելու դեպքեր 6, դժբախտ պատահարներ 4, մարտական ծառայություն գրելու կանոնների խախտման հետևանքով 3, ականի պայթյուն 1, ասել է նա. Մակում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Զոհրա Բնացականյանը ելույթ է ունեցել քաղաքացիական բնակչության պաշտպանություն թեմայով անվտանգության խորհրդի բաց քննարկմանը։ Նա նշել է, որ Հայաստանը կիսում է միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի մտահոգությունը քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության խնդրում, որի արդիականությունը հակամարտությունների գոտիներում չի նվազել։ Խնդրի մարդասիրական հարթությունից զատ քաղաքացիական բնակչությանը սպառնում է ֆիզիկական գոյության եւ անպաշտպանվածության վտանգը, նշել է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը։ Զոհրամ Նացականյանն ընդգծել է, որ նախև առաջ անհրաժեշտ է կրկնապատկել պատասխանատվության գործոնը, մասնավորապես հակամարտությունների այն կողմերի համար, որոնք մերժում են խոցելի խմբերի տարրական անվտանգության ապահովումը եւ մարդասիրական օգնության ցուցաբերումը։ Այս իմաստով առանձնահատուկ կարևորվում է ՄԱԿ-ի մասնակցությունը քաղաքացիական բնակչության դեմ կիրառվող ֆիզիկական բռնության կանխարգելման, պաշտպանության եւ մարտավարության մշակման ոլորտներում։ Ավելին, հակամարտության գոտում քաղաքացիական բնակչության պաշտպանությունն ուղղակիորեն կապված է զանգվածային ոչռագործությունների եւ ցեղասպանություն հանցատեսակի հետ, ընդգծել է դեսպանը։ Այնուհետև Զոհրաբնացականյանը ներկայացրել է իրավիճակը տարածաշրջանում, շեշտելով, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից 1994 թվականին զինադադարի անտեսման եւ խախտման դեպքերի արդյունքում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչությունն առերեսվում է անվտանգությանն ուղղված լրջագույն մարտահրավերներին։ Աճում են Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման եւ Հայաստանի հետ սահմանային գծով խաղաղ բնակչության հրետակոծումները, դրանք հասել են աննախադեպ չափերի Կիրառվում է խոշոր դրամաչափի ցաներ հրետանի, խլելով սահմանային գյուղերի բնակիչների կյանքը։ Ոստի Հայաստանը կրկին կոչանում Ադրբեջանին հետամուտ լինել միջազգային հանրության կոչերին, ձևավորել զինադադարի խախտման դեպքերը քննող մեխանիզմ եւ յետ քաշել դիպուկահարներին, այլապես այն ստանձնում է բռնության եւ լարվածության աճի ամբողջ պատասխանատվությունը, նշել է Մակում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը։ ԵԱՀԿ խորհրդանական վիայժողովի նախագահ Իլկա Կաներվան հունվարի 24-ից 25-ը կայցելի Ադրբեջան։ Այսի ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ երկրի խորհրդարանում, ինչպես նաև որոշ պաշտոնյաների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում կքննարկվեն Ադրբեջանի հարաբերությունները ԵԱՀԿ խորհրդանական վիայժողովի հետ, ինչպես նաև ԵԱՀԿ դերակատարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման հարցում։ Արցախում վերին շնչարական ուղիների սուր վարակիչ հիվանդությունների պատճառով վերջին օրերին ամբուլատոր տնային եւ շտաբ օգնության կանչերի թիվը չի ավելացել։ Այս մասին հայտնել են առողջապահության նախարարության մամլոցարայությունից։ Չնայած իրավիճակի կայունությանը, այնուամենայնիվ առողջապահության նախարարությունը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով։ Նախարարության պաշտոնյաները ամեն օր այցելում են Ստեփանակերտի բժշկական հաստատություններ, մասնագետների կողմից շարունակվում շարունակվում են ամենօրյա մշտադիտարկումները բակային համայցերը։ Այսօրվա դրությամբ հանրապետության ստացիոնարներում բուժում են ստանում 108 հիվանդ, այդ թվում 45-ը միջև 18 տարեկան։ Բուժում ստացողներից 63 հիվանդի մոտ ախտորոշվել է թոքաբորբ, որից 14-ը միջև 18 տարեկան։ Հիվանդների վիճակը գնահատվում է բավարար։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում բուժում է ստանում երկու հիվանդ, բժիշկները նրանց վիճակը միջին ծանրության են գնահատում։ Մարտունու շրջանի խնուշինակի բնակչության հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն է։ Այստեղ խաղողագործության համար լավ պայմաններ կան եւ մարդիկ օգտագործում են եղած հնարավորությունները։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Խնուշինակն ունի 630 բնակիչ։ Այս տարվա բերքի տակ կատարվել է 163 հեկտար աշնանացան, ասել է համայնքի ղեկավար Կամո Մուսայելյանը։ Խնուշինակ համայնքում 130 տնտեսություն կա։ Ու ասեմ շատ նորմալ են ապրում, չէ, բայց միջին ապրում են էլի։ Գյուղն ունի դպրոց, որտեղ սովորում է 98 աշակերտ։ Տարեստարի ավելանում է աշակերտների քանակը։ Մանկապարտեզում պայմանները բավարար չեն։ Նախադպրոցական տարիքի երեխաները միջիշ նորմալ պայմաններում չեն, բայց այդ հարցը այնա կառավարության ասվածա եւ հանդացքի մեջ է եւ մտածում են այդ մասին։ Ամենահաջողված ճյուղը խաղողագործությունն է, ասաց համանքի ղեկավարն ու ավելացրեց մեր համայնքի տարածքը կարելի ասած հաջող գյուղատնտեսությունն առավում են վարուսանքս պտղատ այգիների տնկման մեր խաղաղորդության ոլորտում մեծ ամասության հա, հաջողության ենք հասնում հա հասնում ենք հաջողության եթե ասենք կար պտղահարությունից հանրության անհավիտներ չեն հա, չեն գնում Գյուղում գործում են բուժկետ եւ ակումբ։ Քաղաքի եւ գյուղի միջև կապն ապահովված է, սակայն դեռևս անմխիթար վիճակում են միջպետական ճանապարհները։ Գյուղն օգտվում է շուրջօրյա ջրամատակարարումից, գազիֆիկացված է, ունի ինտերնետ կապ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Քաշաթաղի շրջանի Աղավնոյի համայնքում կառուցվող 50 առանձնատներից 26-ը արդեն շահագործման են հանձնվել։ Ծրագիրը կյանքի է կոչվում ԼՂՀ կառավարության, Արի ընկերության եւ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ։ Ծրագիրը երրափուլ է, յուրաքանչյուր փուլում նախատեսվում է կառուցել 50 բնակելի առանձնատուն։ Շինարարական աշխատանքներին իրականացնում են մի քանի կապալարու ընկերություններ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության հանրային խորհուրդը հայտարարություն է տարածել Ռուսիո պատրիարք Կիրիլի հունվարի 7-ին Ռուսիա հերոստանգերության եթերում հերոստալարագրող Դմիտրի Կիսելյովի հետ հարցազրույցում արտահայտած որոշ նկատառումների վերաբերյալ։ Նրանում մասնավորապես ասված է. Մենք Հայաստանի Հանրապետության հանրային խորհրդի անդամներս խորին հարգանք տածելով ռուս ուղափար եկեղեցու, ինչպես նաև Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլի հանդեպ անհրաժեշտ ենք համարում հանդես գալ հայտարարությամբ։ Իրենց պատմական հայրենիքում 1.5 միլիոն քրիստոնյա հայերի, ինչպես նաև հույների եւ ասորիների ցեղասպանությունները, ողջ քրիստոնյա բնակչության ու նրա ստեղծած հարուստ ժառանգության ոչնչացումն ու թալանը Օսմանյան կայսրության եւ ժամանակակից Թուրքիայի տարածքում պատմական փաստ է, որը կասկածի կամ ժախտման ենթակա չէ։ Ավելին, հայերի ցեղասպանությունն ուղեկցվում էր հայրենազրկմամբ իր պատմական աստծո կողմից տրված հայրենիքից։ Օսմանյան կայսրությունը եղել է Իսկ ժամանակակից Թուրքիան այսօր էլ Ռուսաստանի աշխարհակահաղական հակառակորդն է եւ դրա վառապացույցն է Սիրիայի վերջին իրադարձությունները։ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունն ունի հստակ դիրքորոշում հայերի հանդեպ իրականացված ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ, որը հաստատվել է Ռուսաստանի օրենսդիր մարմնի կողմից։ Մի շարք այլ երկրների ղեկավարների հետ մեկտեղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցել է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ոգեկոչման միջոցառմանը, իսկ հա քրիստոնյա հպատակների նկատմամբ Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված բռնության եւ ցեղասպանության պետական քաղաքականության արդարացումը, Օսմանյան դիրապետության աղետալի հետևանքների մասին լռությունը եւ առավել եւս պատմության նման մեկնաբանումը ոչ մի ընդհանրություն չունեն պատմական իրողության հետ։ Լավարի թե որ Հայաստանն իր տնտեսությունը Թուրքիայից դեպի Իրան վերակողմնորոշի, նման տեսակետ է հայտնել քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։ Իրանը բացվում է եւ մենք կարիք չունենք մեր ճշտամու տնտեսությունը դոլարներով կերակրել, որովհետեւ մենք նրան արտադրանք չենք տալիս, այլ նրա արտադրանքը սպառում ենք, ասել է նա։ Այդ քայլերից հետո ըստ նրա պետք է հասկանալ, թե Իրանն ինչ պահանջներ ունի Հայաստանից եւ ինչ կարող ենք տալ Իրանին վերցնելուց բացի։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների հետագա սրացում հնարավոր է ընդ որում ցանկացած մակարդակի ընդཐུպ մինչև ուղակի պատերազմի, այս մասին ասել է ռուսաստանցի քաղաքագետ Ալեքսանդր Խրամչիխինը։ Ըստ քաղաքագետի, քանի որ ներկայում հարաբերություններն առավելագույն վարթարացել են, ապա ցանկացած անկանխատեսելի բան կարող է անվերահսկելի սրացման սկիզբ դառնալ։ Քանի դեռ Ռուսաստանում իշխանության գլուխ Պուտինն է, իսկ Թուրքիայում Էրդողանը, որևէ հաշտեցում արդեն չի լինի, իսկ սրացումը հնարավոր է ցանկացած սցենարով, ընդգծել է Ալեքսանդր Խրամչիխինը։ Համաշխարհային ճանաչում ունեցող փաստաբան Ամալ Քլունին առաջարկել է ստանձնել ադրբեջանցի լրագրող Խաջիդա Իսմայելովայի գործը։ Իսմայելովան եւ նրա փաստաբանն այժմ քննարկում են առաջարկը։ Նշենք, որ Ամալ Քլունին պաշտպանել է Հայաստանի շահերը Փերինչեքն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործով։ Ադրբեջանի հարավային շրջաներում մի քանի օր շարունակ բողոքի ցույցեր են անցկացնում թալիշները։ Փորձագետները էթնիկ պրոգրամացիան ներկայացիչների ցույցերը կապում են երկրում տիրող տնտեսական ու սոցիալական խնդիրների հետ նավթի գնանկման ֆոնին։ Զանգվածային խռովություններ են ընթանում թալիշական Աստարա եւ Ջալիլաբադ քաղաքներում։ Իշխանությունները երկրում անկարգություններ հրահրելու մեջ մեղադրում են ընդդիմադիրներին Ադրբեջանի ազգային ճակատ եւ մուսավատ կուսակցություններին։ Մուսավաթի առաջնորդ Արիֆ Հաջիլին զգուշացում է արվել, իսկ ուսակցության անդամներից ոմանք ձերբակալվել են մարզասերների համար։ Շախմատի կանանց Հայաստանի առաջնության ավարտից 1 տուր առաջ Մարիա Գևորգյանը ապահովեց չեմպիոնական տիտղոսը։ Նախավերջին տուրում նա սպիտակներով ոչոկի է խաղացել Աննա Հայրապետյանի հետ, վաստակել 7.5 միավոր եւ 1.5 միավորի առավելություն ապահովել, երկրորդ, երրորդ տեղերը կիսող վեցական միավոր վաստակած Սուսաննա Գաբոյանի եւ Աննա Հայրապետյանի նկատմամբ։ Ֆուտբոլի արևմտյան Հայաստանի նորաստեղծ հավաքականը կմասնակցի չճանաչված երկրների աշխարհի առաջնությանը։ Մրցաշարը կմեկնարկի 2016 թվականի մայիսի 28-ին եւ կանցկացվի Աբխազիայի մայրաքաղաք Սուխումիում։ Մասնակիցների թվում են 12 հավաքականներ։ Հիշեցնենք, որ արևմտյան Հայաստանի հավաքականը վերջերս ընկերական խաղ էր անցկացնել ֆրանսիական Մարսելի երկրորդ թիմի հետ եւ պարտվել 2-3 հաշվով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առաստեղումների եղանակ, վարկյանում 8-ից 12 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։